Աստվածաբանությունը համակարգված տեսությունների շրջանակ է, որն ուսումնասիրում է Աստծո գոյության հիմնավորումը եւ պաշտպանությունը, նրա գործնեությունը երկրի վրա, այդ ազդեցության հիմքի վրա առաջացած բարոյական նորմերը, պաշտամունքի ձևերը։ Աստվածաբանությունն Աստծո նրա հատկությունների, որակների, հատկանիշների մասին ուսմունքի համակարգված շարադրանքն է, այս կամ այն կրոնի սահմանված դավանանքի, կրոնական բարոյականության, հավատացյալների եւ հոգեվորականության կյանքի նորմերի ու կանոնների ամբողջությունը։ Քրիստոնեական աստվածաբանության հիմքերը դրվել են դեռևս առաջին դարերում։ Աստվածաբանությունը պետք է տարբերել եւ առանձնացնել կրոնաբանությունից եւ կրոնի փիլիսոփայությունից։ Աստվածաբանություն բառը տարբեր ժամանակաշրջաններում ունեցել է տարբեր իմաստներ։ Թեոլոգիա բառն Աստծո մասին ուսմունքի գիտական իմաստով կիրառության մեջ է մտել 13-րդ դարի առաջին կեսին։ Պիեր Աբելարի քրիստոնեական աստվածաբանություն գրքի լուսընծայումից եւ Փարիզի համալսարանում աստվածաբանության ֆակուլտետի հիմնադրումից հետո աստվածաբանության ֆակուլտետ բացվել է Երևանի պետական համալսարանում 1995 թվականի սեպտեմբերի 1-ին եւ օրվա մեր զրուցակիցը Նանե Խաչատրյանը, ում հետ մեր զրույցը կներկայացնի կպարզենք վարքյաններ անց, Մայրբուհի առաջին աստվածաբան շրջանավարտներից է։ Բարև ձեզ, Տիկին Նանե։ Բարև ձեզ։ Տիկին Նանե, բնականաբար երբ որ ասում ենք սովորել եք հաստվածաբանության ֆակուլտետում եւ դուք հաստվածաբան եք, դա չի նշանակում, որ դուք հենց առաքելական, եկեղեցու ներկայացուցիչ եք, շարունակողն եք, չգիտեմ, գուցե հետևորդ եք, բայց մնացած հարցերում կարծում եմ ավելին գնալ պետք չի եւ ավելին սпасել պետք չէ։ Ինչ հետաքրքրում է, ինչպիսին է աստվածաբանի կարծիքը, աստված տարբեր է մարդկանց համար նույն Աստվածը չէ։ Հայրին մի այլ բան է ասում Քրիստոս, հույներին մի այլ բան, դանիացիներին արդյոք այդպես է։ Շատ լավ հարց տվեցիք։ Ճիշտն ասած, իմ կյանքի վերջին հատվածի փորձառության հետ է առնչվում ձեր հարցը։ Ես կարող եմ ակունքներով գալ ասել, որ աշխարհի խոշորագույն համաշխարհային երեք կրոնները, որոնք են քրիստոնեությունը, մահմեդականությունը եւ հրեականությունը, այո, իրոք պարունակում են իրենց մեջ ճշմարտություն վերաբերող նույն աստծուն, սակայն նրանք տարբեր մոտեցումներ են։ Տարբեր մոտեցումներ են ելնելով նրանից, որ նրանք գալիս են տարբեր ֆոնային դրսևորումներով, տարբեր պատմություններով, տարբեր ժողովուրդների մշակույթներով եւ տարբեր ընկալումներով, ինչպես նաեւ տարբեր գենետիկ հակումներով, ինչպես նաև տարբեր հողերի վրա ստեղծված լինելով իրենց իսկ մշակութային, ասեմ, կոլորիտային, ասեմ, այդ բառը ավելի ճիշտ կհնչի, կոլորիտային դրսևորումներով։ Համապատասխանաբար, քանի որ ճշմարտությունը մեկն է, բայց դա ունենում է տարբեր տեղանքային դրսևորումներ, ելնելով այդ մարդկանց պատմություններից եւ ամեն ինչից, պիտի ասեմ, ու պիտի նշեմ, որ այսօր ես ինքս որպես ճշմարտություն ընդունում եմ քրիստոնեությունը որպես հայ ռակելական եկեղեցու դավանորդ։ Եվ կարծում եմ, որ բոլոր այն օտարացին եկեղեցիներ, որոնք իրենց ուսմունքները փորձում են տարածել Հայաստանում, դրան գալիս են ուրիշ ֆոնային դրսևորումներից, ուրիշ երկրներից, ուրիշ պատմություններից եւ ուրիշ իրականություն շերտադրումներից։ Համապատասխանաբար այդ շերտադրումները մեզ համար օտար են, ելնելով հենց մենակ նրանից, որ իրանք ուրիշ տեղից են գալիս։ Այն ինչ որ մենք ունենք որպես պատմություն, մենք պիտի ընդունենք։ Լինեն դա մեր պատմության բաց էջերը, մութ էջերը, լուսապայծառ էջերը, լուսավոր էջերը, լուսավորման էջերը, ցանկացած բան մեր պատմության մեջ, ըստիս մենք պետք է ընդունենք ճիշտ այնպես, ինչպես որպես քրիստոնյա մենք ընդունում ենք մեր բոլոր մեղքերը, հասկանալու համար թե ինչ ապակա պիտի մենք ունենանք, մենք պիտի այդ մեղքերը թոթափենք մեզնից ու գնանք դեպի մեր ապագան, նույն կերպ եւ պիտի ընդունենք մեր պատմության էջերը, որոնք որ վերաբերվում են մեր ինքնությանը, ու պիտի հասկանանք մեր ճշմարտությունները, ճանաչենք ինքներս մեզ ավելի, որպես երկիր, որպես պետություն, որպես ամբողջականություն, ոչ որպես աբարանցի, վանաձորցի, ոչ որպես արցախցի կամ այլ դրսևորումներով, այլ որպես հայ հայազգի ներկայացուցիչ ու այս առումով ես կարծում եմ մեր ապագան հենց դրանում է կանում, որ մենք միաբանվենք այն այն բարձ աստվածաշնչ ճշմարտության շուրջ, որն է Քրիստոս իր վարդապետության։ Հայերի մեջ կան տարբեր հոսանքների հետևորդներ, մեկը առաքելական, չնայած ինձ համար առաքելական հոսանք չէ, ավետարանական, այլև այլ հոսանքների հետևորդներ են, եւ աշխարհում նաեւ արդեն վերցնենք բողոքական եկեղեցի, դանիական, անգլիայի անգլիկանական եկեղեցին եւ այսպես շարունակ։ Փրկության հարցն է ինձ հետաքրքրում այսինքն բողոքական եկեղեցու հետևորդը, եթե իր պատկերացրած իր ընկալման, իր մտեցման հետևից է գնում Աստծուն գտնելու կամ արդեն գտել է, կատարում է Աստծո պատվիրանները, աղոթում է, ապաշխարում է, փրկությունը ինչպես հնարավոր է որ լինի։ Այսինքն Աստված նայելու է, որ մենք առաջին քրիստոնեությունը պետականորեն ընդունած ազգն ենք, առաջին ազգն ենք, որ Քրիստոսի դավանանքն է ընդունել իր մեջ կրում անում է, մենք երբեմն ասում ենք քրիստոնեությունը մեր մաշկի գույնն է, մեզ համար կրոն չէ, ոչ էլ հավատք, մեր մաշկի գույնն է, այդքան մերձեցնում ենք մեզ։ Փրկությունը ինչպես է լինելու այս մոտեցման արդյունքում հետևանքում որպես հետաքրքիր հարց եք տալիս ու բավականին բարդ աստվածաբանական դիտեւ ասեմ որ բողոքական մոտեցումը փրկության շրջանակը գծելու հավատքով փրկություն այսինքն բացարձակ հավատքով կարող ես փրկվել եւ կարող հասնել փրկagorցության իսկ եթե մենք խոսում ենք փրկության որպես մեր ապագայի հետ կապված փրկության այս առումով ես ուզում եմ նշել հավատքի եւ գործերի կարեւորությունը բայց ուզում եմ հասկանանք մենք մի բարձր ճշմարտություն եւ որ վարդապետությունը լսում են Քրիստոսի, թեկուզ Պողոս Արաքյալի մեկնությամբ, ով ասում է՝ հույս, հավատ եւ սեր սրանցից առավելը ու կարևորը սերն է, ապա մենք պիտի հասկանանք, որ իրոք ասենք հույսը, այն հույսը, որը որ մենք այսօր կորցրել ենք հավակայի հանդեպ, դա մեզ տալիս է մեծ լիցք, դա մեր միտքն է, որը սնվում է մեր միտքը հույսից, իսկ հավատքը դա մեր սիրտն է լցնում, որը որ մենք պարտավոր ենք ունենալ լեցուն հավատքով եւ սերը, որը մեր ամեն ինչի միավորումն է գործերով ցույց տալով այդ այդ ամեն ինչը եւ առանց Քրիստոսի այս ամեն ինչը հնարավոր չէ պարզապես Պողոս Արաքյալը այդ ամեն ինչը որ ասում էր ինքը Քրիստոսի ներկայությամբ էր ասում ասում էր հույսը հավատը եւ սերը եւ սրա մեջ է քրկագործություն բայց քանի որ Քրիստոս ապրում էր արդեն Պողոս Արաքյալի մեջ դրա համար ինքը չէր նշում որ Քրիստոսի միջոցով է այս ամեն ինչը տրվում իսկ Քրիստոսի միջոցով ինչպես է տրվում Բնական է երրորդության կոմպոնենտները այստեղ մենք ունենք թե մտքի, թե սրտի եւ թե գործերի միջով արտահայտ հատված, բայց Քրիստոսի ներկայությունը հենց այն կարևոր բանալին ու գաղտնիքներ, որը որ կար արդեն Պողոս Արաքյալի մեջ։ Հիմա մեզ բացակայում է մեր երկրում բացակայում է այս 3 կոմպոնենտների Քրիստոսով միավորումը։ Մենք ունենք 3-ներ, ունեցել ենք 3-ներ ժամանակին, բայց Քրիստոսով դրանք չենք միավորել։ Ու դրա համար կարծում եմ, որ մեզ այսօր պարզապես պետք է Աստվածաշունչ եւ նոր կտակարան շատ ավելի լավ ուսումնասիրել։ Ինչու եմ ասում Աստվածաշունչ 5 կտակարան եւս, որովհետեւ ինչպես արդեն ասեցի, մեր պատմությունը գիտությունը ամբողջական է դառնում, երբ որ մենք նույնիսկ մեր սևեջերն ենք ուսումնասիրում, Աստվածաշնչի մեջ էլ հին ուխտին ուսումնասիրության եւ անդրադարձի ժամանակ մենք նոր կկարողանանք հասկանալ։ Վերջոն նորը կառուցվել է հնի վրա։ Այո, քրիստոնեական ամբողջականությունը։ Համապատասխանաբար, այո, ես գտնում եմ, որ շատ մեծ անհրաժեշտություն կա այսօր Քրիստոս ճանաչողության եւ փրկությունը իրականում Քրիստոսի ճանաչողությամբ, հույսի, հավատի եւ գործերի, այսինքն ամբողջական սիրո դրսևորման։ Դուք ուզենակ թե չուզենակ ուսումնասիրումը թերցում եք շատ-շատ աստվածաբանների ոչ հայ ազգությամբ եւ հետաքրքիր է նրանց գործերում հայ քրիստոնեական եկեղեցու ներկայությունը, պատմությունը որքանով է արդարացվում, որքանով է մրոտվում, որովհետև դերևս 5 դարերից սկսած քրիստոնեության արշալույսից սկսած հայ ռաքելական եկեղեցու դեմ նաև ոչ շատ լավ վերաբերմունքներ արկա թեկուզև հենց աստվածաբանական խնդիրներում, ասենք մոնոֆիզիտություն եւ այսպիսի մի շարք նաեւ գիտական ձևակերպումներ, գիտական մոտեցումներ, գիտական փաստեր, ապացույցներ։ Դուք որպես հայ աստվածաբան, որքանով եք խորացել ընդհանուր աստվածաբանության մեջ եւ ինչ տեղ ունի այնտեղ մեր կոնկրետ հայերիս վերաբերող աստվածաբանական խնդիրները, աստվածաբանությունը, քրիստոնեությունը Իրականում շատ հետաքրքիր է պարզապես ուսումնասիրել աստվածաբանների, ովքեր ներկայացրել են տարբեր թեորիաներ։ Համապատասխանաբար ինձ վրա մեծ շատ մեծ ազդեցություն է գործել դանիացի մեծ ֆիլիսոփաս Յուրեն Կիրկեգորդը իր էգզիստենցիալ աստվածաբանությամբ, էգզիստենցիալ մտածողությամբ առհասարակ, ու ես երբեմն նույնիսկ իրառում եմ ինչ որ հնարքներ, ինչ որ բաներ մասնագիտական աճ ունենալու համար, նույնիսկ абսուրդի հասնող երբեմն փորձառություններ, որտիսի ավելի համոզվեմ այն ամենի մեջ, ինչ որ ես այսօր ունեմ ու դիր տիրապետում եմ ու հասկանում եմ։ Այդ առումով շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել իմ վրա Սյուրենիկ երկգործի աստվածաբանությունը։ Սակայն պիտի նշեմ ու մատնանշեմ, որ ցանկացած աստվածաբան, որը իր ստեղծագործություններում կամ երկերում կամ գրվածքներում կամ աշխատություններում ունեցել է դրսևորումներ, մեծամասամբ թեորիաներ են։ Նրանք բոլոր թեորիաներ են ու դա իրականում պիտի համեմատվի քրիստոնեական ճշմարտության հետ, մեկ ճշմարտության, որին պիտի հասնել, ու պարզապես դա պիտի պետքի հասնել այդ ճշմարտությանը, որ կարողանաս համեմատել ու համոզվել, որ այս թեորեմը, այս թեորիան իսկապես համապատասխան է Քրիստոսին այս իսկապես համապատասխան է Քրիստոսին։ Իսկ դրա համար ճիշտ ասեմ, ես դեռ բրբտումների մեջ եմ Քրիստոսին ճանաչողության, առավել Քրիստոսին ճանաչողության, քան որևէ թեորեմի։ Քրիստոսին ճանաչել։ Ինքնին չէ, ես մտածում եմ, որ ավելի հեշտ է հարակելական եկեղեցու հետ Իբրև աստվածաբան ես գտնում եմ, որ առաքեալները, քանի որ իրենք ավելի մոտիկ են գտնվել Քրիստոսին, իրենք ամենաճիշտն են ներկայացրել իրեն։ Համապատասխանաբար գտնում եմ, որ Քրիստոսին ամենահեշտ ու ամենամոտիկ կարող է միայն մեր եկեղեցին։ Այդ դա ընդունում են աստվածաբանները, որ առաքեալները մոտ են եղել Քրիստոսին եւ ավելի մոտ է մեր դավանանքը, քրիստոնեական դավանանքը հենց ակունքներին այդ կրոնի։ Այս համաձայն եմ, դուք ինչ եք ասում, շատ հետաքրքիր հարց ենք մենք քննարկում իրականում, երբ որ թե Թեկուզ վերցնենք Արիստոտելի մոտեցումը, որը վերաբերվում էր Էվրիկա իր գիտական տեսությանը, որը վերաբերվում էր ջրին ու ծանրության իջեցմանը ջրի մեջ, մենք այսօր այս նույն փորձը տեսնում ենք, ասենք նավերը ծովի վրա լողում են, չէ՞, բայց ոչ մեկ երբեք ցե չի անդրադառնում նրան, թե որտեղեր է սկզբնաղբյուրը եւ ինչից սկսեց այդ սկզբնաղբյուրը։ Ուզում եմ ասել, որ գիտությունը որքան զարգանում է ու աստվածաբանությունը որքան զարգանում է, քան մարդիկ մոռանում են ակունքների մասին։ Բայց իհարկե պրոֆեսիոնալները երբեք չեն մոռանում ակունքների մասին ու մշտապես վերադառնում են ու ես շատ գիտեմ շատ դանյացի աստվածաբաններ ովքեր գալիս են հետ Հայաստան իրենց գիտական աշխատությունները գրելու իրենք իրենք շատ են մայրաթորում այնքան շատ աստվածաբաններ են աշխատում երիտասարդներից միջև տարեցներ բավականին առաջացած տարիքում մարդիկ աստվածաբաններ գալիս են եւ ուսումնասիրում են հայոց հոգեվոր փորձը փորձառությունը պատմությունը տիկիննան է երբ որ ասում եք մատչելի է են մյուս հոսանքներ, ասեմ, թե մյուս երկրների ժողովուրդների պետական կրոնները մատուցելը հեշտ է։ Ինչու են դժվարանում հայրաքելական եկեղեցու հետևորդները, որպեսի մատչելի ներկայացնեն։ Այդ դժվարությունը ո՞րն է մատչելի ներկայացնելու մեր կրոնը, աստուն ճանաչելու ուղությունը, ձևերը, ճանապարհները, Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես այստեղ պիտի մեջբերեմ իմ ընկերոջ դանիացի Էլի Աստվածաբան, ով հիմա քահանա է Դանիայում, Կոպենհագենի Վովխուկ եւ կենտրոնական եկեղեցիներից մեկում, ով ի դեպ ամեն անգամ խաչակնկվում է իր հավատացյալների առաջ, Դանիայում ընդունված չէ խաչակնկվել, բայց ունենալով հայկական դրոշմը իր գրսքի վրա, ով ինձ մի անգամ ասեց՝ Նանե ջան, եթե աշխարհը ունենա հայ ռակելական եկեղեցու աստվածաբանությունը եւ դանիական կազմակերպվածությունը, մենք աշխարհը կգրավենք։ think. շատ հետաքրքիր տեսություններ իրեն է եւ իրականից կարծում եմ դա շատ մոտ է իրականությանը, որովհետեւ մենք չունենք բովանդակության խնդիր։ Մենք հայ արաքելական եկեցյուն հայրերս մենք երբեք չենք ունեցել բովանդակության խնդիր։ Մենք ունեցել ենք կազմակերպման խնդիր ու ինքնակազմակերպման, ինքնավերարտադրման խնդիր ենք ունեցել ու կարծում եմ, որ այս ամեն ինչը մեզ հղում է այն մտքին, որ մենք իրականում կարող ենք ու կկարողանանք ինչ որ մի ժամանակ հայտնի դառնալ աշխարհում։ Այդ դեպքում դե մենք փորձենք մենք այդ կազմակերպվածությունը, այդ ինքնակազմակերպվածությունը, այդ մեթոդաբանությունը բերեր դրսից գողանալ։ <laughs> Շատ լավ առաջարկ եք անում։ Իրականում ես մտածում եմ, որ պիտի մենք վաստակենք դա այդ իրավունքը։ Այսօր մենք պարտվող երկպարտված երկրում են գտնվում ու ոչ շատ զարգացած երկրում ու գիտեք ոնց, եթե նույնիսկ աշխարհը տեսնի, որ մի փոքր մենք զարգացում ենք ապրել, մի փոքր առաջ ենք ընթացել, հավատացնեմ ձեր շատ քրիստոնյա երկրներ կկանգներ մեր կողքին։ Ճիշտ այնպես, ինչպես քրիստոնեական նոր համայնքի ձևավորման մեջ, երբ որ անկյալ ինչ որ մեկ կամ ամբարո ինչ որ մեկը կամ կներեք, որ համեմատում եմ դրա հետ, անկյալ ինչու որտեղ պարտված ենք մենք։ Դրա համար ինչ որ մեկը խեղճ, այրի, մենք հոգեպես ենք պարտվել։ Մենք պատերազմում ենք պարտվել մեր անկյալ վիճակում ու հոգևոր դաշտում չկարծեմ, թե հոգևորից է սկսում ֆիզիկականը։ Հայ ազգը, այո, եկեղեցին ոչ։ Հայ ազգը ունի մեծ կարիք իր անկյալ վիճակից վերականգնվելու եկեղեցին, ոչ որովհետև եկեղեցին ամենօրյա իր աշխատանքում ապրում է, բայց բավարար չեն ոչ քահանաներն են բավարար, ոչ ռեսուրսներն են եկեղեցու այսօր բավարար, որpիսի այդ ամեն ինչը կառուցել ոտքի հանել։ Մենք իրոք անկյալ վիճակում գտնվող ազգ ենք այս պահի դրությամբ։ Եվ այս առումով այո, ես գտնում եմ, որ մենք ունենք զարգացման խնդիր, եւ եթե մենք կարողանանք թեկուզ մի փոքր առաջընթաց ունենալ մեր քրիստոնեական հավատքի, մեր ինքնության ճանաչողության եւ մեր ինքնահարգանքի, ինքնագնահատականի եւ ազգ բարձացման, ես կարծում եմ շատ երկրներ ճիշտ այնպես ինչ Քրիստոսի ժամանակ ելի եմ կրկնում ամբարոկ կնոջը կամ այրին օգնելու համար։ Ինչ որ մի բան մեկը կորցրել էր, ամուսիններ կորցրել եւ այլն, եւ քրիստոնեական համայնքը կանգնում էր այրի կնոջ կողքին ու բարձրացնում էր այդ մերժյալ, մերժված էր այդ ժամանակ այրիկինը Քրիստոսի ժամանակներում։ Նույն կերպ եւ ողջ քրիստոնեական աշխարհը Քրիստոսի կողմից դա հասարակության կողմից էր մերժված ոչ Քրիստոսի կողմից։ Բայց մենք տեսնում ենք, նկատում ենք, որ այրի կինը իր այրի վիճակով երկու լուման գցեց գանձանակի մեջ։ Դա իրականում հայ ազգի որակն է եւ իր սրտի կարողությունն է։ Ես իրականում գտնում եմ, որ շատ լավ կլիներ, որպիսի հայ ազգը ունենար իր դիրքորոշումը, ինքը քրիստոնեական մարմնի անդամների որ մասն է ինքը իրենից ներկայացնում։ Ես կարծում եմ, որ հայ ազգը իրականում սիրտն է ներկայացնում քրիստոնեական աշխարհի, բայց ավելին եմ ուզում ասեմ, որ խոսքս ամբողջականացնեմ, որ եթե մենք մեր անկյալ վիճակում սկսենք զարգանալ, ողջ քրիստոնեական աշխարհը կկանգնի մեր կողքին։ Տիկին մանե աստվածաբանները պետք է որ լինեն չեզոք, անկողմնակալ եւ դուք որպես աստվածաբան եւ ոչ որպես հայ, ինչպես կգնահատեիք հայ քրիստոնեությունը։ Ես որպես մասնակետ առհասարակ մեր եկեղեցու հայրերի ուսմունքը պիտի շատ բարձր գնահատեմ։ Գնահատեմ այն իբրև գանձ։ Մի անգամ մեր սրբազանից մեկ ասեց ասեց. «Գիտես, մենք նստած ենք մի մեծ, շատ մեծ սունդուկի վրա, ու մենք ինքներս չգիտենք, թե ինչ կա այդ սունդուկի մեջ, բայց պաշտպանում ենք ամեն կերպ առանց իմանալու, թե ինչ կա դրա մեջ»։ Ու ես իրոք գտնում եմ, որ մեր հայ ռակելական եկեղեցու հայրերի ուսմունքը, ներառյալ նարեկացի ուսմունքը, տաթևած ուսմունքը, հովան որոտնեցու ուսմունքը, ներսես լամբրոնացու ուսմունքը, եթե մենք ամբողջականացնենք այն բոլոր բաները, եթե մենք մտածում ենք, դա սովորական բան է, մարդը բացահայտել է, չէ, այդպես չի։ Կա հոգևոր գիտություն եւ կարող ես հազարավոր գրքեր կարդալ ու չիմանալ այն հոգևոր ճշմարտության մասին, ինչ որ Աստված բացահայտում է հավատքի միջոցով։ Եվ այդ հոգևոր գիտելիքի շտեմարանից օգտվել են մեր հայրերը ու Փարքաստո այդ ճանապարհը եղել է միշտ ու այսօր էլ կա։ Փարքաստո մխիթարվենք։ Ամեն թող Աստված խաղաղություն տա մեր ժողովրդին, թող Աստված իմաստնություն տա եւ հավատք տա, որպեսզի կարողանանք մեր հավատքը սիրո գործերով ապացուցել։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 12-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Աստվածաբան Նանե Խաչատրյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Աստված ձեզ հետ։ Կհանդիպենք